Karaniya matta kusalene yantang santang padam abhisameche Sako ujuche sujuche suvacho chasse mudu anatimani Santu sakoche subaroche apakkichoche salahukavuti Santindrioche nipakoche apagabo kulesu ananugindho načakundang samáčare kinčí jéně vinyu pare upavadejum sukhinova khemino hontu sabbe satta bhavantu sukhitatta yeke chipana bhutatti tasava tavarava anavasesa digha ye mahantava majima rasakha anakatula ditthavāyeva addittha yeče dure vasanti avidure bhutava sambhave siva sabbe satta bhavantu sukhitatta naparo param nikumbete naatimanjete katančinam kamči sana patighasañña na anyāmaña sadukam micheye mata jatá niyam putta májusa eka putta manurakhe evampi sababhute sumanasam bhavaye aparimana mettancha sabbalokasmin manasam bhavaye aparimanam udanga doce tiriance asambadam averam asapattam thittam charang nisinnova sayanova Yavatasa vigatamidno etam satim maditteye brahmam etam viharam idam ahu dittinchanu paggama silava dasanena sampanno, kame suvineya gedhang nahi jatu gambaseyang punare titi Etena sače vajena sotite hotu sambada etena sače vajena nasantu sabu padava etena sače vajena sabbe hoga upasamentute.